damua Behin herriko putak arakinaren okelak lapurtu zitun haren hanka tarteko bolak gaba aurre ostetako berbak Ines vida Inés, vida, que si me amas desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo me piden que mate. Y yo no quiero. Él me pide que mate. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Ah, tu marido muerto me pide que mate. Si supiera el cielo lo que lo hice por ti. Inés. Vida. Mm. Inés, vida. Te vi, Inés. que justo lo que quieras hacer lo vas a hacer al final. Y que te quiere. Que sí, que te quiere. O que cuánto te quiere. mañana y que llora, lloraba. Que de verdad quieres saber quién es esa chica que corre contigo, que le digas. astoaren dolua. Alan omen zan, Santa Teresak hitz egiten zion asto bat zeukala. Solasean jarduten ziran, bertsoetan bizitakoak kontatzen. Astoak haren sineskortasunaren adierazpenean adi ziarduen jarrai eta sineskortasuna gutxi etxi beharrean, Teresak bere hitzetan entzunezina astoak begietan islatzen zion, bera baitzen herriaren ama eta zeruaren alaba izaki jainkotiarren ezkutuko kontaezinak ezagutzen zituen lurreko izakia. Idazten ordu bete eta astoarekin amaika ematen zituen. Lantzetan, hilabeteak ematen zituen moja etxean eta landetara itzultzean astoak ongietorria saltoka egiten zion. Haren hurbiltze gutiziatxuaren esperoan emandako egunen askapenean. Herria Santa Teresaren trebetasunaren jakituna, asto gana urbiltzen zan aber bertso oherri marik erion gozitzaion. Astoak sor, ahal atzen ziarduen soroan, ezer esan gabe. Behin mezetan, herriko arakinak astoa hiltzea eskatu zuen, jangoikoari haren bertso sakratuen ustezko jakiteak eskaintzeko, santu egingo zutelakoan. Santifikatu bera ez astoa. Alan egin zan, egun sentian astoa erail zuten, eta egunaren lehenengo argiak Santa Teresa bioz minaz betiko hilere. soro eta hortu lanetan zebilenak abestu oizun leio barrutik kanpora entzuten zirenak. Zaltak egozten, aitorren ahotsak. Eortu astogana heldu da Teresa. Haren korpitza zatitu eta eortzizun, bi petalu more abernuko errotapeko loian, eta hanetzan zan, oia sasiko landan betiko. Uda azkeneko mezetan apaizak. Hortzi da zerua eta argilunak beretsi ditu gizonak, zendu dira inoiz ez direnak hilko. Aurrak Udarak aurrera ziardun moja etxeko soroan. Rosalak gorri eta patioko loreen artean erletxe berriak. Han eta hemen, udarazen. Bitartean, Es ez gauez egunden argilunaren itzalpetan Teresa Kinesi. Hola Inés. Inés de mi corazón. ¿Qué haces aquí con manos en sangre? Hola Inés. Inés de mi corazón. ¿Qué haces aquí con manos en sangre? Te perdonamos tus juegos